나저사그나저사사마수 나저사라 칠치 칠치 나사라 물다른 뜻 사정자 살려줘 나 세상에 사람이 뜻이 나 파워들 나 사는 데는 수업 차들 들리나 This is how that's homophobic church Hört ihr da? Ich stimmt. Salutare toată lumea și bine Alex la primul subțină. Astăzi ne-am jucat Fortnite și înainte să începem, nu uitați să dați un ton de like. Haide, <laughs> scoate-le! Pe clopoțel dar frate ceea ce fac. Și haide să dăm drumul. Mai întâi vreau să dau sunerul mai Haide să dăm drumul. Dăm pe solo. da dansa Bună seara! Seara! Ce fă mă uriașă, bă, ce forță ai mă! Ia zice, la mulți ani, să fii sănătos. Mai, mai târziu a adus cadou la tine, da? Ce să-i faci? la Hai, Nu mai filmezi, băi, auzi? Nu mai filmezi, stai cu mine, da? Ce o să... Dacă n-avea de-a schimbat aia acum. Apasă, apasă. Busalul că e mai vechi de la anul. I-am modificat o leacă. I-am dat eu niște găuri aici. Ce o să întâmple? Ai grijă, stai cum... Dă sârba la încărcat. Da? Dă să... Haideți, haideți, tot padăioși, haideți, haideți, haideți, haideți, da Desta tager der, der, der, for det. Det så, det, det, det, det, så. Nej, det, det, det, så, det, så. Det, så, det, så. Çık tut. Çık tut. Her hafta bir de yasa. Başlata. arasına Birlik Lismi Detör Detör Bap bap bap Am am Это формат Это формат de la de la no, no, There, no, no, no, no, no, Transodal. A só lá. Lasă-ți, îți o mișor. Odată s-a făcut tuturor. Tuturor, da? Stările, sunt toți, toți, toți, toți, toți. Doar să de cici, ah, de cici, de cici. The subjects which are to the what the side the side Da. Salutare, mă băi și bine am găsit la un nou, uh, nu Q&A, uh, top. În acest top o să vă arăt diferite programe de pe PC cu care puteți filma și edita. Bine, da, da, să vedem într-un top, loc 1, loc 2, loc 3, loc 4, loc, uh, nu, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, locul 1, locul 2, locul 3, la, edit, uh, la asta de editat și la asta de film program. Um, a fost, uh, voi, um, cel puțin, uh, uh, dacă mă vă întrebați ce se întâmplă cu Florin, a.k.a. Gel, de... Da! Oh! Da, da, da ce faci cu el de ce Nu apare în topul ăsta, pentru că nu a fost gel. Sau a fost puțin ocupat. Da! Bam! Și da, Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Bam! Ce faci, mă, de să vedem, să stai, stai! Tot să l-au dobândit, să uităm! Pentru că Ce înseamnă, mă, fapă, de vedere, sunt program să văd despre ce ai multe chestii mai venise. <laughs> Mi! Mi-am la mine mergi! Poți să alegi tu încât să sfumeze. Să fie mergi mei! Poți să luau acum toate, toate. <laughs> Dar să le dau până de până să se așa. Beșmele, beșmele. La editat, puteți să filma gen cu el să filmați și pe YouTube și pe Baul. Ă. mai multe chestii. Foarte simplu. Baul. Ă. Că adică nu trebuie neapărat cu programul Aplicație, puteți filma și cu ă, obiectul. Să fac puteți! canalele să sunt și așa La specifice Afară să spui. acolo linkul canalului sau chestii de genul ăsta String eu, pardon ă, pe YouTube la fel, puneți string eu canalul eu o să fac și un tutorial 10 de una pe pentru vedeți de 10 să vedem la design să vedem să salvea testosterona ha ha ha satin satin sama tunda su sama ba ba ba ba ba ba ba ba ba essa da pode mudar tudo tá fora tudo fora te sol te tudo tudo fora do sol Băi, lasă-mă în pace, mă-i pace. Ia probează-mă să văd dacă-ți vine tricoul acum. två små bullar. Kan vi Что, что, что, что, проспи. А, что, что, спи? Ah, ça se passe pas, les verres, ça, je, ça, ça, ouais. el staff. Una bombe. A tope. Mabel. Het staff. Bij de lampe. Het wapen. Bij me. Tenminste, voilà. Het staff. En nu. Hij deed voor de van wat schulden. Zodat. Het. Hij deed het. It's a stuff. I'm me. How to be memo. It's stuff. Do do. This is a. This is a family. This is a family. 是多么的傻，可是那份很傻。 spoke. Shabbos me. just, that's not a thing. <gasps> Try from mouse me. Stop, stop. It's just, it's just. I just de cela. Que? Non. Au-dessus de cela, c'est sa bonne école. Ötüz hadi hıla bölümleri.